З Равенсбрюка на завод у Барт партії жінок надходили досить часто, і через них підпільники Барта одержували від центру інструктаж. Ірина Лозова натякнула Китова про своє бойове завдання, а та, в свою чергу, сказала, що непогано було б зв'язатись з німецькими робітниками-антифашистами. Після ревіру Оксану поставили працювати разом з Валею прибиральницею у гарячому цеху. До їх обов'язків входило і прибирання траси. Одного разу в обідню пору до Валі і Ірини підійшов високий білявий чоловік. Назвався Францем, сказав, що лікувався в піто, хоч він з вільно найманих, а не з полонених спитав у Ірини, чи немає у неї знайомих дівчат у гарячому цеху, які погодилися б виготовляти залізні табакер. Звісно, є, і не одна, відповіла Валя. Виготовити їх доведеться точно за розмірами, вказаними на кресленні, яке я дам. Але це треба робити так, щоб не бачив майстер у великому секреті від інших. Коробочку належить начинити осколками магніту. У них в цеху скільки завгодно обрізків магнітної стрічки. Коли мова зайшла про магнітну начинку, валя, яка немало вже повоювала, зрозуміла, що йдеться про магнітну міну, але промовчила. Гаразд, я мушу поговорити з дівчатами. Корпус міни виготовили радянські військовополонені. Вони ж дістали осколки магнітної стрічки. Начиняли корпус уже в чоловічому цеху. А тепер мені треба кілечка ось такого розміру, сказав Франц. І скільки ж вам потрібно таких кілечок для бомб? спитала Валя, дивлячись прямо йому у вічі. Ви все зрозуміли. От і добре, мовив хвилюючись Франц. Кето мені сказала, що вам повністю можна довіряти. Але я хотів би, щоб ви нікому з дівчат, навіть надійних, не казали, для чого ці коробочки і кільця. Чим менше людей про це знатиме, тим спокійніше буде усім нам. Гаразд, погодилась Валя. Звісно, медсестрам не треба знати, що ми виготовлятимемо магнітні міни. Але це ще не все, попередив її Франц. Готова уже начинена магнітна міна з чоловічого цеху повернеться знову до вас. Тільки дівчата, чи ви особисто, зможете винести її на аеродром. Саме прибиральниці зручно буде покласти її у подвійне дно відра під сміття, потім залишити в туалеті в умовному місці забережливо старший прибиральник дядя Ваня. З гарячого цеху до аеродрому маємо право проходити тільки ми з Оксаною. Значить, виносити міни доведеться одній з нас. Саме вам. Оксана надто молода, може злякатись. Не бійтеся, їй можна довіряти. Я знаю її давно. І Валя розповіла Францу, як Оксана з Манікою втікала через усю Німеччину. Бідні дівчатка, співчутливо мовив Франц. Але виноситиму міни я, твердо сказала Валя. Тільки в крайньому разі можете замінити мене нею. Так група радянських полонених включилась у роботу по виготовленню мін. Хтось із німецьких антифашистів ставив їх на літак. Літак злітав і через якийсь час підривався. Оскільки від нього лишались самі тільки тріски, фашисти не могли докопатися, чому у повітрі вибухають їхні бомбардувальники. В цехах посилили охорону, встановили стеження майже за всіма військовополоненими, викликали в комендатуру на допити але так нічого й не дізналися. Виготовлення мін було старанно законспіровано, і в Барті так і не вдалося фашистам дізнатися, чому все частіше надходять звістки, що літаки підриваються в повітрі, не досягши цілі. Ніхто спочатку і уявити собі не міг, що вибухали літаки від магнітних мін. Однак на Барт летіла депеша за депешею знову викликали на допити, погрожували, та виявити нічого не змогли. Тоді гітлерівці вирішили розстріляти весь розлок. Вийшов гітлерівець, шеф, про якого казали, що це кат-садист, який ударом кулака одразу міг убити людину. Якщо добровільно скажете, хто в цеху займався диверсіями при виконанні важливих військових завдань, то кари зазнають тільки винні. Якщо ж не скажете, то всі підряд будуть розстріляні. Групу озброєних есесівців поставили проти колони військовополонених. Запала важка мовчанка. Тоді несподівано для всіх з колони росіянок вийшла гінка дівчина. Це була Оксана Безсмертна. Її змучене непосильною працею обличчя з синяками під очима вже зовсім не нагадувало обличчя тієї дівчинки, що плакала у вагоні від удару гітлерівця. Вона рішуче дивилася прямо в очі ката. За час перебування в таборі. Оксана встигла підрости і здавалась зовсім дорослою. Говорила чітко і сміливо, знаючи, що йде на вірну смерть, але сподіваючись своїм визнанням врятувати старших подруг. Диверсії робила я сама. Можете розстрілювати мене. Жаль, що я не доживу до перемоги. Однаково ваш кінець близько. Вищі голови, росіянки. На жаль, подвиг дівчини не врятував її подруг з блоку військовополонених. Кожно десяту з них було розстріляно. Валю Самойлову посадили в бункер. Тільки завдяки допомозі німецької антифашистки маленької Еммі Валя не померла там від голоду. Еммі ж і відчинила їй двері бункера, коли гітлерівці виводили в'язнів з концтабору Барт. Свідомості Марійки після відправки Оксани у Барт було єдине бажання втікати, втікати, хоч би навіть там чекала на тебе смерть. Вона відчувала, що більше не витримає, що може кинутись на цих самовдоволених нахабних пригінчих, що так собі й досі походжають апнеплацом, упевнившись, що вони такі представники вищої раси.